Bai, ordean, eh, bon, igan astian, ken eh, kendiagu mei bat, uh, eh, bat zela, le 1 juillet, komite de masif bat tolozan. Eta komite de masif hartan delibiatuko ziela, bazatekila boska bat, eta hartan zela delibiatuko, eia hartzik ezaiko zienez, bidenetan bai alez. Ordean guk entzun dugula iberia, bon, beharia txutu zizkuk, eta mobilizatu gutuk amini bat, gihaun asociazioa nira partia zidiagut, eta gihaun hartin amini bat mintzatu gutuk. Iarandi ezaiko ziela normalki bi hartza uh, eta bi hartz eh, ama, az, eh, bale duzu az, biharnon, ah, duzu az, baretuz horko, biarnon. Zinegu berri bat, uh, bon, herri, behardie, herri bat edo baile bat behardie, ez akorta behardie baile baten edo herri baten hartzen alxatzeko. Eta horren zinegu valedo ronkal, ez duk aldin, ez duk franzin, espanian du bene valedo ronkal uh, hartzen hartzeko. Eta gu elotxaik handien ordin huade, baske valedo ronkalin ez arte matie, badakia guntza junta gu Espainiako hegia eta Sein Marti eta Santazi baledron karaikina izola hengela. Eta hua haik jaskilo eh, txasten gitik emini beraz Nafarroan eta baduzeia harremanik eronkariko eh, erronkariko jenteki? Ez eh, hoi jakin jagin mei batez eta hoai, uh, bon, uh, atzo jagin jakin ordin mundu kebeti belanak ordin hoai este azken huntan amini bat erentxinatuko hituk hala denez ez eta gero bon, betik kuriatzen hala bada.